и дядею его Добрынею в следующих словах. «Вдаюсь у свиту книги стрыи нашему Добрыни на поминание мя грешно, раба Божия, во тем крещении Василия, преже Владимиря, 6508-999 по Рождеству Христовому. Ниже напись «Добрыни». Благословляю Владимиряю Добрыня в стем хрещении Василию. И древним же на первой странице, этим же древним тоже почерком на первой странице написано 6808-1300. Князь Бороу к Бороу Псков Цеприиде. Прочие надписи монаха Клементия Чердынца, Сабрича, и патриарха Никона в 1652 году, что сия книга была в его собрании книг, потом у Михаила Чечетки. Древность письма и красок видимы, письмо и пергамен сходны со славным Остромировым Евангелием 1056 года, находящимся в Императорской публичной библиотеке Подпись патриарха Никона одинакова со всеми где-либо находящимися его подписями. Об этой драгоценной рукописи читать можно в журнале «Отечественные записки» за 1841 год, май месяц, номер 5, в разных известиях. Як видно з наведеного, ніякого сумніву не може бути в тому, що той самий молитовник – що в минулому знаходився у збірці відомого аматора-підробщика старовинних рукописів А. Сулакадзева, було описано Огієнком. Самий зміст цього твору, кількість аркушів у каталозі Сулакадзева 218 сторінок, а в статті Огієнка 114 листків, один загублено. Кількість рядків на сторінці 16 рядків дві мініатюри, розмір книжки, три на чотири вершка, як зазначено в каталозі, і нарешті характерні приписки на полях рукопису, що слово в слово повторюються в описах Сулакадзева Непохитна порука тому. Після того, як ми переконались в тому, що маємо справу із молитовником, який колись належав Сулакадзеву, стане зрозумілим і існування приписок на берегах аркушів. І та палеографічно невдала і непояснима з боку мови приписка на листку 51 про те, що князь Володимир дарує книжку Стриєві своєму Добрині. І взагалі всі палеографічні і мовні непорозуміння у цих приписках. Походження цих новотворів на старому пам'ятникові є продукція невтомних 30-річних трудів Олександра Сулакадзева. Яким чином і коли цей рукопис із збірки підробщика Сулакадзева, що потім перейшла до його дружини Софії фон Гоч, попав на Поділля, сказати не немає підстав. Але не випадковим, здається нам, явищем можливо пояснити той факт. Справа в тому, що на Україні, крім знайденого Теодоровичем молитовника, трапився і другий рукопис, що теж колись належав Сулакадзеву, а потім опинився у збірці Науменка. Це кройніка, тобто летописець із розних многих кройнікаров, діалектом руським написано. Дозволимо собі закінчити наші нотатки побажанням, аби молитовник твір XIV віку, що в сучасний мент є власністю отця Теодоровича, був докладно досліджений фахівцями і виданий як пам'ятка глибокого минулого. Про приписи Сулакадзила на берегах аркушів треба забути, за винятком записи, що йде по аркушах внизу. Микола Макаренко Розвідка професора Макаренка була надзвичайно цікава. Колись у нас були справжні вчені, тепер шпана, шушваль, шантрапа. Це щось просто фантастичне.